บุ๊กทู ห้าสิบเจ็ดอร์มุตตาชวิดเมติอร์มุตตาชวิดเมติ พบหมอ เอคิมทัน เอคิมทัน ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ ექიმთან ვარ ჩაწერილი ექიმთან ვარ ჩაწერილი ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา 10 საათზე ვარ ჩაწერილი 10 საათზე ვარ ჩაწერილი คุณชื่ออะไรคะ რა გქვიათ რა გქვიათ กรุณานั่งรอในห้อง თუ შეიძლება მოსაცდელ ოთახში დაბრძანდით თუ შეიძლება მოსაცდელ ოთახში დაბრძანდით คุณหมอกำลังเดินทางมา ექიმი ახლავე მოვა ექიმი ახლავე მოვა คุณมีประกันกับบริษัทไหน სად ხართ დაზღვეული სად ხართ დაზღვეული ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม რით შემიძლია დაგეხმაროთ რით შემიძლია დაგეხმაროთ คุณมีอาการปวดไหมคะ გტკივათ გტკივათ เจ็บตรงไหนคะ სად გტკივათ სად გტკივათ ดิฉันปวดหลังเป็นประจ ზურგი მტკივა ზურგი მტკივა ำ ดิฉันปวดหัวบ่อย ხშირად თავი მტკივა ხშირად თავი მტკივა ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง ზოგჯერ მუცელი მტკივა ზოგჯერ მუცელი მტკივა ถอดเสื้อออกค่ะ თუ შეიძლება ზემოდან გაიხადეთ თუ შეიძლება ზემოთ გაიხადეთ นอนบนเตียงตรวจค่ะ თუ შეიძლება საწოლზე დაწექით თუ შეიძლება საწოლზე დაწექით ความดันโลหิตปกติ წნევა წესრიგშია წნევა წესრიგშია ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ ნემს გაგიკეთებთ ნემს გაგიკეთებთ ดิฉันจะให้ยาคุณ ტაბლეტებს მოგცემთ ტაბლეტებს მოგცემთ ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา რეცეპტს გამოგიწერთ აფთიაქისთვის რეცეპტს გამოგიწერთ აფთიაქისთვის